ibyo navyo nibiki ego gira ico ushikirije ku makuru yaciye kuri radio isanganiro mu kiganiro gira ico ushikirije radio isanganiro iha wese akurikira amakuru yashikirijwe buri ndwi kugira atange icyiyumviro ciwe ku makuru amwamwe yamushitse ku nyota gira ico ushikirije gira ico ushikirije mwiriwe abandi nkundira ndabahemwaramutse kuko biza kuvana namwe muriko muradutega muherereye mwongere mudutunge kuba tutatangwa ikiganiro igihe cy'isaha zibiri nk'uko byari bitekanijwe ni kubera ibihayanishwa n'amatangazo byari byinshi ariko kaze muri kino kiganiro rero ucicikirije cyo kuri uno wa gatanu igenekezo rya mirongo irindwi na gatandatu mu nyonyo bibiri na mirongo irindwi na rimwe murabimenyereye mu gihe cyo mushikiriza ku makuru mwumvise hano ku isanganiro eri ni bero nibigira ngiye kubashikiriza kino kiganiro muhinga bw'ibyuma hari Eric Uwimana amakuru twabashikirije ni menshi cyane ntitwayavuga ngo tuyamare ariko reka tubibutse ko muri ndwi hatangujwe iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme aha leta y'u Burundi mwarumvise ko yemeza ko irikirakora ibishoboka byose kugira ayo mabi aranduranwe n'imizi reka n'amashyirahamwe y'abakenyezi barashima amategeko ahari yo kugwanya amabi ariko bakemeza ko harimo tunenge hagati aho abagabo bo muri komine ya mugwi mu ntara ya cibitoke bobo babona ko batotezwa atacamira n'abagore babo ku bwabo agateka na n'ak'umugore gusa bagasaba ko n'abamaba bakorerwa atozara bakamizwe n'ingoma nayo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'intwaro rusange yaratanze ikiringo cyo gushika ku munsi wa mbere kugira abatoza kori bo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu hano mu gisagara ca Bujumbura babe basubije amafaranga arenga miliyoni mirongo itanu zanyurujwe ibyo mwarabiteze abiri mwarumvise kandi ko leta y'u Burundi yerekana ko ibiganiro biyihuza n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa buraya biriko biragenda neza kugira ngo ibihano iryo shyirahamwe ryafatiye Burundi bikubweho burundu aha tukabibutsa ko leta zunze ubumwe za amerika zo zatezuriye Burundi eka n'umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire arizera ko amakungu yose azokuraho ibihano yari yafatiye Burundi kuva mu ntureka za 2015 ariko aho ngo bizoba kuko ntureta izovyifatamo mwarumvise kandi ko ibinyabwoya byateye imirima mu ntara ya Bubanza uh, ni muri iyo ntara nyene habonetse umwana yari amaze imyaka itanu apfuye agahambwa mu nyuma amaze mu nyuma amaze kuzuka akaja kugwanirwa n'abatamakazi babiri bahavuye bapfungwa ku mvu z'amatohoza mu ntara ya Cankuzo ho hariko havuga ibijanye na malaria mu makomine ya juru na Mishiha kubera ubukene bw'imisegetera n'ihari ngo yaratabutse nk'uko abagwayi babivuga amakuru twabashikirije ni menshi cyane ntitwohava tuyaja ko yose ngo tuyadonde ngo tuyamara ariko mu yavuze ko muratwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na gatatu itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatanu amajana icyenda mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu canke bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri amakuru umubwira ico yashikirije ko twayababwiye ayandi mwarayumvise ariko mushikirize iciyumviro canyu mu rupfasoni kuko iciyumviro gitanzwe mu rupfasoni kiraheza kikagira akamaro gusumba igitanzwe mu shirasoni mwiriwe neza umunywanyi wa mbere mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ku isaha zibiri zirenga iminota cumi n'umunani ku isanganiro mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninda twamuhamagara he mwiriwe neza ntiturirwe turumvikana neza uhagarare neza twumvikane bebe bujumbura inde bebe ibujumbura nibera deziro uhagarare neza kugira ngo twumvikane atankomanze duga ku ijambo ndetse amazina ngo bakuvuga kuri abo bacamakazi babiri bagenewe bagwanira umwanda batamubona inshuti n'abagenzi mhm. butungane bakore batoboze ko batoboze kurumva ibyo bintu birasiga ubwenge kumva mm. eh, umuntu asigaye apfa agaca imyaka itanu ugaca hasi bakamubona nawe urumva ibinazi batabyemera bo muri leta barabigenga mm. abijyanye n'abo batoza koli bo muri meri batoza amafaranga yo mu ibarabara bari y'imodokari cyangwa ibindi ibyo bigendagenda mm-hmm. ubwo umushikiranganji numva yarabafashije vrema barayabahaye mu minsi abasubize mu buryo ibyo badabanganije hari ariko ibintu byotora inzira urumva aho batabigejeje uko byumva bigorana mm, hama rero mugire akazi keza ngairo urakoze cyane isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'itandatu muri studio za hanze isanganiro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe ninde twakwiye twakwiye ari hehe ni claude uri mu ntara ya ni claude bubanza n'amahoro yego n'amahoro mubwire icyo ushikirije ku makuru wumvise ku isanganiro ntabwo mashikije ibijyanye n'ibibazo abagabo nabo bafite cyo gushaka gushinga ishyirahamwe ryo kugaruka nk'iya abagabo mm. kubera ko baguma ngo umunsi mukuru habe bakenyeye kandi niko abagabo duhaguma ntabwo rero dushobora gufata tugafata ishyirahamwe bakadusigasira bakaza bafite icyo by'agateka k'abagabo kugira ngo natwe tuba duhohoterwa tumenye naho tuvugira kumva ko abagabo abagore ntibaguma bafite ishyirahamwe bakajya n'agateka k'iwabo natwe tuba duhohoterwa tuvugira bimugwe batsinze iryo shyirahamwe nuko nyine bashigikira ariko nashaka dusaba abagabo mu ntara y'abo rwanda nabo bashigira ishyirahamwe rirusha kurangira dushyigikira abo bimugwe isi ishyirahamwe bashinze ahubwo nabo baravuga bati Ah, harakwiye yuko amabi akoregwa abagabo ah, yatoza ari rengagitswe uvuga ko byumvikana ariko kandi ntabwo ntabihari mu burundi hmm. ariko urazi ko mu mico y'umurundi umugabo yakubiswe afuma yemera akamirirayo noneho mbona ko biguma mu kugira ryari hmm. niyo mpamvu turonka abatuvugira tuze turahote batumene naho tuvugira hmm. yumva abagore dusumvye amanyamakuru kubera abo bafise agatera ubwiza ngo mukome vuga ati utujayo mm. nawe usanga uriko urarengana mm. barisanga rero natwe bakavuga ijambo kugira ngo tugire natwe iryo shirahamwe iryo tutayatubwira mm. ibi nico nashaka gusa urakoze cane mhm. ijoro ryiza hibobanza ku isaha ibiri n'iminota mirongo ibiri n'umunani mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe Ibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu mwiriwe eh, mwiriwe neza n'inda twakuye twakuye ari hehe eh, kubona dadiro ari gisuru ku mutumba wa kabuye eh, gisuru mu ntara ya ruyigi mm. duga ku ijambo ndetse ashake nagomba kuvuga ku cyerekeye agateka k'abagabo mhm. karaho nyanza gute niba wari uzi hariho abagabo benshi usanga bagowe kandi gusumbya n'abagore mugabo atagateka k'abagabo kariho hmm. yego ariko kugogwa si kuvuga yuko agateka kawe kaba kahonyanzwe biba byagenze hariho umugabo ahohoterwa n'umugore ugasanga nyine agateka kiwe karahonyanzwe mugabo kubera atashyira hamwe riserukira agateka k'abagabo nyine nta kundi Mm-hmm. Mm, ku iyo mu gihe byabaye ayo mabi yabaye mu kibano ah, mbega ubutungane cyangwa inzego zijeje kubihasha zibyifatamo gute nacyo ndabona bakora kubera ku bantu b'abagabo ni keshi nabo nabibonye mugabo nta kirenga kirengako mm. aya bagabo nyine umenga twe turabo gutabwa eh, urabibona nyine abagabo barakubitwa izuba riva yego nyine ndabibona aho mperereye mm. ariko nta giheza ngo gikogwe abo bafasha n'abakenyezi gusa eh, abakenyezi bo buza bumva ati umukenyezi ntabwo yarahohotewe nyine ukabona baje kumufasha muga abagabo harimo n'abahohoterwa ariko bo ntabyo ndabona hmm. eh, ikindi nacyo cyari cyuwa uwo mwana yamaze imyaka itanu yapfuye mhm. hanyuma bamubonye iyo myaka itanu iheze agaca abakecuru babiri bamurwanira Mm-hmm. njye nibaza ko batuba bari bamuditse ahubwo abo bakecuru boba harimo umuyoba yari yamunyegeje muhiriwe uko biri kose iyo umuntu yapfuye urazi uko bigenda amazi araba mm. yarahambwe neza amaziko yarabaye asha ubutungane rero niba ukorere kabo bakecuru babiri turakumvira babikurikira umenga birateye amakenga urakoze cyane yego ubwira ijoro ryiza turabonamo hello tuvuye mu gisura umuntu arayero yiga ubu tugeze mwiriwe neza ni amahoro turagize mm, mu gisura umuntu arayero yiga ubu naho tugiye he Yeni kwa Saimana Eric. Eric. Mm, Nkaba mba mu marambya kuri Kenzi. Mu marambya mutimbutse. Eh niho mvuka. Nduga kwijambo. Mbo amari kibazo cy'ikintu cy'amatongo cyaguzwe muri ino ndwi cyo kuvuga ko bazoja mu ntara ku mitumba guciraho imanza mm. bohama ikibazo kari dufise ngaho maramza hariho abantu benshi bariko bararenganywa kandi imanza zari muri sentare mm-hmm. bo hariho nk'umutama yitwa silivese aba ku buterere mm-hmm. afise itongo ngaha marambya aha ruhande y'ikaburimbi mm. hanyine kuri kenze mm-hmm. iryo tongo ryaragiye riri muri kuru dapere mm-hmm. mu ntahe isubiramwo imanza mm-hmm. iryo tongo abo bantu baraciriwe na finale yo gufungwa iryo tongo silivese araritsindira naho abantu baracirwa pinare y'uburangamuntu bakoresha bw'amagendo mhm. ariko byarase yuko ubwo rubanza rwoja mu ngiro mhm. ariko erike izo manza z'amatongo ayo makuru ajyanye n'imanza z'amatongo nayo aciye ayo makuru ajyanye n'imanza z'amatongo nayo aciye hariho ikintu cyavuzwe yuko nimba ari mu ntara za ruguru baravuga ko hari intara bagomba kuba barajya ku mitumba sentare ijya ku mitumba mm. kuza iracirayo imanza mm. ibyo narabyumvise urumva twasaba ko n'aha marambya wobigira mm-hmm. hama bakaza barashika hama ikindi nasaba uko umushikiranganje nyakubahwa mm yoraba aha marangaderema akazoraba umunsi n'umwe basa akazohashika hmm. kubera hari ikibazo bwema kidasanzwe cyerekeranye n'ikintu cy'amatongo hmm. kandi mu batware bamwe bamwe ariko mu minsi iheze umusitanteri yasa n'uwabihagurukiye umusitanteri wa mutimbuzi byashyitse kuki bo cyane cyane ngaha kote buterere hmm. mugabo urumva ni kote mutimbuzi mugabo raporo bakayitanga muri buterere mm eh, cyane cyane aha hantu hari ikibazo kubera ko musanteri wowe ntajyamuka muri kote buterere kubera urabona rijya barabara mm hariho agahande gatoyi kote meri na mm. kote mutimbuzi mm. eh, rero aho kote meri hariho ikibazo kidasanzwe ariho haho hari n'iryo tongo ndiko ndababwira mm eko eh, imanza zaho ako ako gace kari muri kote buterere kaca kajya muri ntahangwa mm. mu gihe muba muri ko muraburana n'umuntu mm. eh, urumva ko umusangira mutimbuzi mm. wewe afise kote yiwe mubwabaho naho hariho agace gatoya mu marambya ka kote buterere mm-hmm. gateye ikibazo gikomeye ku bintu by'amatongo na cyane cyane hariho akagwi gashobora kuza kagatwara itongo ry'umuntu rikagenda bwego itongo bakaza bakaryubakamwo igikorotire kinini mhm. bikabura n'aho uvugira bikabura n'ukuntu ubivuga itongo rikubakwa rigahera ibyo hariho n'izemezo tubifitiye hariho n'umuntu w'umukecuru afite urupapuro ko mhm. muri kongeriko yarose iryo tongo kuva muga haraje umuntu acara ahamutwara ari kumwe n'ako kagwi mm. n'abatware bamwe bamwe baho hantu muri karite mm. eh, ibyo turabizi turabifite n'ibyemezo abo bantu bariho n'uwo mutamakazi ariho mm, reka kumbura inzego zibijejwe zoheza zirabe ko zosimbirayo zikaraba koko ibyo umunyagihugu Eric yo ngaho muri marambya muri komine ya mutima uzi mu ntara ya bujumbura avuga ko byo ari byo hamice ikibazo kigatora umuti urakoze mwiriwe neza mwiriwe eh? mwiriwe eh, neza dudu mbwira uko bagura amayinite na Eco Cash. ntabyuzi byonda akanyenyeri amajana ane na 44 akadirisha ushyiramo igiharuro kabanga gatatu ibi ni biki ndayaguze none mbona bampaye ibice bitandatu byose by'amafaranga muri Eco Cash yanjye eh. ibice bitandatu byose yego mm. uti rero eko kashi yoba yasubiye kuduza bonisi itanga uguze amayinite na eko kashi nibyo mbona mm. kuko icyo nibuka twahora turonka ibice bine ku ijana uko tuguze amayinite na eko kashi yo aho rero ndabaye umutunzi niba uko nguze amayinite na eko kashi ariko bazompa ibice bitandatu byose by'amafaranga muri eko kashi asha hazogeraho nza ndisuma muri ayo baguma bampa emu eko kashi ntiyari bwaze ngo dutunge tubona ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itandatu ku isanganiro mwiriwe ninda twakuya twakuya ari hehe imana severi wo muri komine mwakiro severi mwakiro mu ntara y'amuyinga n'amahoro yego n'amahoro mhm. nduga ku ijambo ku makuru twagushikirije hano ku isanganiro urayavuga kwiki igihe icyo nagomba gushyikirize ni kuri ibyo bintu by'abo bagabo bahohoterwa mm. ni ukuvuga kweri abagabo barahohoterwa nino muri komine mwakiro biriho mm. hariho abagore bashobora kuyereza nk'abagabo ugasanga bariko barabacokora nko ku mutaga twe tubibona kweri mm. ahubwo muraraba kweri na mm, severe ngaho muri mwakiro mu ntara ya muyinga rikavuga ati naho hatangujwe iminsi cumi n'itandatu yo gukinga yo kurwanya akorerwa ah, abakenyezi n'abigeme harakwiye no kwiyumvirwa ku bagabo urakoze mwiriwe mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye mvugana ndo wa juvenal ava muri komine Gyansoro juvenal mu eh, n'amahoro n'amahoro mvuge icyo cy'abatoza kohori mhm. icyo cy'abatoza kohori urabona abatoza kohori twege urabona uri kuraraba mhm. twe tubaha amafaranga niba tubatuma kuyajya Mm-hmm. ayo mafaranga nibashyire muri leta natwe turariha amakori mm-hmm. tugufate maruye nka jewe amakori mpora ndiha sayo kurya nayo kujya muri leta agafasha abana agafasha iki sayo gufasha abo bantu mm. none boya yajya nkanda abari gwabo mm. twe kubera iki tuyariha ntituba dukwiye kuyarya mm. twe tuyajya afasha abana b'iwacu bagura ibikoresho bige batera imbere natwe nk'uko turi imbere yabo hmm. none batoza kori bafata amafaranga ya leta bakajya hmm. twe twayakuye mu mufuko tutabuze umunwa wo kuyajya hmm. leta ni ibirayi kubera mparuye twe twayakuye mu mufuko tutayanga ne boyajyayo bari kwabo leta ni ibirayi itabahanye tuzoba turi ko tuboneye twe dutanga amakuru kubera saa yo gufasha abo bantu twe natwe twayakunda iyo tuyagumiza mu mfuko twayakunda ikindi nacyo ntushyikiriye kuri ujya muntu kuri bajya abakecuru barwana ijya mwana bajya abantu bajya abantu babiri ntibaraba ujya mukecuru yagwanira ijya mwana kubera uwo mwana uwo mwana nyina w'umwana akaba yarabonetse mhm. ntibabaze uwo mukecuru igituma igituma mhm. uwo mwana iyo yari yamushyize n'iyo yari yamujyanye mhm. kubera ibyo bintu ibyo bintu dufate mparuye dufate leta n'ibitohoze neza idahanye uwo muntu kubera n'abandi azobatwara kuri nyine ntiyoba yatwaye uwo mwana gusa n'abandi niwe yoba yarabatwaye hmm. ibirabi kubera ibitantazi birahari hmm. yego virema birahari virema nibaraba uwo mukecuru yagwaniye umwana hmm. urakoze cyane jove leta imuhane kubera imuhanye nkazosubira gukoresha ibitazi kubera aho n'abandi yarinze atwara uwo mwana n'abandi yarabatwaye yego vurema ariko nkamwe nk'umucamanza ageze ati none nk'ibyemezo nobikura hehe ibyemezo mm-hmm. none ufashe umwana ari dufate n'abantu babiri bagwaniye umwana mm-hmm. umwe akavuga ati yewe umwana ni rwanda nabo nyine bamushyira mu isanduku mm-hmm. uwundi akavuga ati umwana ni rwanje none icyemezo ntucyo cyumva mm. Eh, nawe mumenyeshamakuru nawe yabibona ikintu cyose kirabavugwa kirabazwa uracumva mhm. eh, ucubaza uwo mukecuru igituma uwo mwana aho yari mhm. n'aho yari yamusita mm. eh. urakoze cyane juve yego murakoze mugabo abo batoza kori abo batoza kori mhm. ha yewe mvugisha ukuri jewe mparuye ngenda e, ntanga amafaranga simbuza umunwa wo kuyajya iminsi itatu bazaba bayasubije urakoze cyane ko nawe icimbiro cyawe n'izi urakoze ku nterano zawe abo byiga babyumvise ko mbure yazoheza baraba uko byogenda kugira ngo ayo mafaranga agaruke mu kigega cya miliya bujumbura mwiriwe neza mwiriwe

uwo mwana yofata yarapfuye hamaga mm-hmm. ah, akaboneka ku isi y'abazima mm. ntashoboye kuguma ku murongo Freddy mwiriwe neza eh, mwiriwe ni nda twakwegaye rimwe na joseph karusi munyabikerere ku mbabazi mu madara ni amahoro neza gahetse yego turashima uduge ku ijambo eh, nagomba kuvuga ku makuru ajyanye no ku gace k'abagabo mm-hmm. mu by'ukuri abagabo benshi urikora hariho abagabo usanga bahohoterwa mm-hmm. yego bari bakwiye kuraba n'ishyirahamwe riharanira agateka k'abagabo rikaba kubera bashobora kubona nk'umuntu w'umukenyezi ashobora kubanza nk'ikofu umuntu w'umugabo mm. ariko ugacura buri nk'umuntu w'umugabo kumwishyura ugaca usanga basha bagufata ngo bahoteye umukenyezi hmm. ibyo birahari kweri hari abagore benshi usanga umengo ntacyo bubaha ariko bakabanza amakofi abagabo bakwiye kubiraba n'iryo shyirahamwe rikahaba yego hmm. kubera abagabo benshi usanga babura aho bavugira nkaca hmm. mvuga kwa hejuru yego mhm. ku by'ukuri amategeko yaza bayize barayize mhm. barabe nk'uwo mutamakazi yoba yari nk'umwana wiwe cyangwa barabe nk'uwo wundi afashe yoba yari amuzigako barabe mm. kubera baze bahane nk'umuntu yokwagirwa n'icyo cyaha cyo kwica uwo mwana kuko ntibisiguritse ingene umwana yomara imyaka itanu yarapfuye agasubira kuboneka wumva ari ibintu by'amahanga tengete kandi na leta ibe yemera yuko ari ibintu by'amahanga tengete mm. kuko ibijyanye n'imisegetera hajya mu cankuzo naho mm-hmm. barabe ni karusi baduhe kweri imisegetera ntahemwe imisegetera yaraheze ntayikihari kweri nayo tubona kweri mm. n'iyi hari usanga yaratabaguritse imisegetera irakenewe kweri irakinga malariya cyane kandi tuyirose turahezagirwa urakoze cyane yose yego mugire ibihe byiza kwisangana urakenewe ku nterano zawe mhm. mwiriwe neza bibiri na kabiri na gatanu na gatatu na gatanu murashaka kandi ko twakura kuri itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu canke irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe niyo muri celestin mukayokwe abandi mu ntara ya bururi celestin mukayokwe n'amahoro eh, ubu neza neza muri ntara ya bururi amajana ayo matano tugakwijamo mhm. ikintu nagira mvuge Mhm. ni ukuri ubutungane gukora mm. abantu b'amatora bakora imbere ni mm. ukuri turasabwe aho kumushyiranganje mu minsi ibiri bazaba bayasubije kubera mhm. natwe dutanga ingufu mm. kubera nk'ubu tw'imyaka n'inkoko isohotse ibitasi bashobora gutubagurira none ayo matora akora jeje bagerageze bazaba bayacana mhm. ikintu cy'ibidandazwa nabyo hmm. ni ukuri ahubwo leta ngira yabananiye icyo kintu cyabananije kibazo hmm. ni ukuri agapira kero gashinzwe kugwa amajana atatu cya mhm. agapira gatoya hmm. none leta n'ukuri nidufashe mu minsi ibiri kiriho bizonanira kare kahora kuranga agapira n'amajana atatu kare kahora kuranga ariko kahora kagwaze amajana abiri n'itanu ni nyuma babongeye ko mirongo itanu gusa ntashoboye guma ku murongo celestin ngaho imatana mwiriwe neza uriwe cyane n'inda twakwegaye celestin tuvuye kwa celestin w'imatana ubu tusuye kwa celestin w'ikarosi yego ubu doge ku ijambo ibyo kiraza nko kuvuga mhm. nicyo kijyanye n'agateka k'abantu b'abashinzwe mhm. ku bisanzwe n'ubwo biri uko n'abagabo barahohoterwa yego mm. kweri ntibyumvikana aho umugabo ashobora gutaha mm-hmm. asiga umugore mu kabari mm. hanyuma umugore nawe agataha atahira ku mugabo mm. kandi akamaro kakinjira mu nzu urumva nta kundi nyine kugira yubahirize nawe nyine wumva mu rwanda indi rumwe yataye kuko umaze kubura umuntu w'umugabo uba ujejwe ibintu byinshi mu rugo bashaka bisanzwe rero na twebwe turasiye agateka kacu bakakagarukiye hmm. yego amakuru ibyo nabyo by'uwo mwana yavutse mhm. by'ukuri ntawe uzi ko yaba yatutse avuga we nyine agatuma aca urubanza tugiye mama wanje yari uyu muri aba babyeyi bariko barangwanira nyuma agahita agaca urubanza nkanda avuga atavuga naho bakurikirana abajejwe ubutungane barabizi barabiboneye amakuru atangwa n'abanyagihugu amakuru atangwa n'abanyagihugu avuga yuko asa nuwa n'utarameze neza ahubwo ah, ko n'abamubonye bamubonye ariko ararisha ibyatsi nk'inka hmm. arisha ibyatsi nk'inka eh. <laughs> porezana porezana niba bandanye basenga abasenzi bari urakoze cyane urakoze <laughs> ku isaha zibiri isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'indwi muri sitiyo za isanganiro mwiriwe neza mwiriwe neza n'inda twakuye twakuye ari hehe indezire mu bigi kabuye ngagarutse indezire uduge ku ijambo ubwo yaguriye cy'abagabo bahohoterwa mhm. je ahantu nari ndi mu isoko mm-hmm. abonye uwundi mugore atuma umugabo wiwe atigenza n'iritoshi muhira mm-hmm. umugabo aragenda kuko yatoshi arayizana sinzi nyine yatevye gatoyi mm-hmm. abaye tugihagaze ngaho twabonye wa mugore amubanza ikofe mu isoko ngo itoshi yayitebaye mm. icyo gituma rero twavuze tuti twebwe abagabo uko biri kose nta gateka na kamwe kareba gaserukira abantu b'abagabo mm. kandi umenga twebwe twarahebwe nyine sinzi igituma ariko urazi ko abagabo bakunda guhisha naho yorora arakubitwa ntabyavuga oya we yamukubise nyine abantu babona ari mu isoko ngo yatebanye iyo toshi akubitwa n'umugore wiwe mm. urumva ko nk'ibyo ari ibara ry'akamara amazi mm. ariko ariko ariko dezire iyo umugabo akubise umugore mubona ko ari ibisanzwe mugabo kubera iki mubona ko uh, ari ikibazo iyo mubonye ko umugore akubise umugabo none iyo iyo muri icyo gihe mu isoko hari umugabo akubita umugore nk'uko uwo mugabo yari gutaha baza kumupfunga hmm. nicyo gituma rero abagabo nta gateka bafise hmm. eh. mwe muvuga ko abagabo batagateka bafise mufatiye ku kineza na neza ntacyo bafasha nta nzego z'ubutungane cyangwa eh, zijejwe intwaro ziheze zigakora mu gihe hari uwakoze amakosa muri ubwo bunge basha naho ho bamumanza ntubona ni mw'icyo gihe amugize gutyo nk'iyo umugabo aca afata akaba n'umuntu adaciye yihangana akamusubiza mm. n'uwo mwanya amakosa kandi yaca yegamira umugabo kandi mu kubimutuma twese twabona mm. nicyo gituma rero kenshi abagabo nta kuvuga ngo hari agatera baserukira abantu b'abagabo mm. Uh, uh, uguhohotera umuntu uh, cyangwa gukubita gusa ayandi mabi mubona mu kibano uretse ibyo ibyo byo gukubitana hagati y'umugore n'umugabo cyangwa umugabo akubita umugore eh, cyangwa umugore akubita umugabo ayandi mabi afatiye ku gitsina naya hariho nyine amabi ni menshi none umuntu yenda kuyadondagura gusa leta yorabana ariko ikamenya yuko n'abagabo harimo abagabo bahohoterwa hari abagabo bahohotera abagore n'ibyo n'abagore bahohotera abagabo ibyo birabaho mwa kino gihe mm. mu buhe buryo uretse gukubita bashobora bahohoteranye nturakoze cyane bibiri mhm. mhm. na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu turasigaje iminota nk'umunani ya kino kiganiro indwi nako mwiriwe mwiriwe n'inda twakuye ndi mu rukundo ndi mu rukundo nde pasifika twakuye ari hehe mu ntara mu rugombo mu rugombo n'amahoro ga pacifique mm n'amahoro mm. uduge kwijama ku makuru wumvise kwisanganira muri nondwa eh, njye nagira ngo aganirizeho ikigo cy'abagabo mm-hmm. hamwe hamwe cyane ko hari aho bita ku mugabo cyangwa ku mugore mm. eh, mwazane cyane kumva ikintu cyerekeye amagambo mm. ni amabafatiye ku gitsina si eh, uguhohotera abagabo rero ntabwo ntabwo ntabwo uri umuntu w'umugabo niba umugore mufana ukamukubita urumva wowe bitabe baragufunga ariko umugore nawe mukuyakura ahubwo kujya no kwituma ni wowe n'umutsinda wowe ntabwo uri ibindi bintu akwegera aho kuba umusaruro ari umuntu abonye byashikiye nk'uko akubita umugabo rero ashyize imbere yawe pe niwe wumva nyabutete ඒවා ම අපර බනාව චු බඳවිට වන්න ආමාශම් යෝක මුකල මුකල සමුදයක්නා ලපරපතන නම ඔවුන් බයෝ සයිතිය කිසිනතු ශාද නිකෝ මදක්ෂා නිසෝ හ්ම් නොතරේ කෙකරු බලාගෙන වන්නා හ්ම් උඹරි ගෝවා හ්ම් නොකුරි රෙන් මන් ගෙතින් ගෙතින බා හ්ම් උසාකිමු නොකරේ සයිතිමෙ මිහොකියන් හොතේ සිබෝ hanyuma n'abantu bakorera ko barabikumira kuko urumva ko ari ibintu biteye leta n'iyo hemba urabona nk'ujya mbisigura igihe tubitoza neza hari umuntu w'ingana nawe nta jambo nawe ntabwo akora ibyo atari gukora Hmm. urakoze cyane pacifique urakoze cyane alo ntashoboye kumukura eh, urakoze cyane mubwira ijoro ryiza namwe ngaho mu rugongo eh, mu ntara ya Cibitoke ku isaha zibiri zitatu nakoze buri minota itanu mwiriwe eh, mwiriwe n'indatwakura jenda habimana wo muri komine mwakira mhm. ni ukuvuga jena agomba avuge ko ibyo by'abatoza kora mm. jena abaye ndi mu isoko umuntu yigurishirije utugori twiwe mm. yatugurishije ibihumbi mirongo ibiri mm. uwo muhungu kweri bamubuguje ibihumbi bitatu mbona uwo muhungu yatakambye tiburya rero tweri jewe utu tugori naho ndiko ndatugurisha ni mama yatundungikanye ati ni ukuri bamupfume mu mbuguzi igihumbi cyangwa mu bikenewe basi mu mbuguze bibiri mm. uwo mutoza akora arabyanka ati yamubwiye ati ako nubwo umumvugisha mm. ati ahubwo ndongeza nongere kandi ishyire ku bindi bihumbi bibiri bikwire bitanu mm. uwo muhungu nyine twavuye tumuhanura ati toranye ibyo bitatu ko birinze bigenda nk'uko tibujye bazavura baca bahamagara umukuru w'isoko abure yongeza ngo wagize ubugara mwaca mm. yemera nyine gutanga ibyo bihumbi bitatu mm. kweri mu birabi kweri <clears throat> na musantera arabi kweri asubire ko abo batoza kori kweri nayo ahandi hoho ndabona amenga ibintu byayangaye kuko na jena arigeze gushora imena umuntu ihebye kubugura uwo mutoza akora mayi gicasi nyene ndihenda gatoya imera nk'ugenda ntavyibagiye mhm. emu eh, yaciye anshirirako ku igihumbi ca ndiya bibiri mm. ego kweri barabe kweri badukurikirane nyene kweri abanyagihugu n'ahandi ho bigumye bigenda nk'uko twogira ingorane urakoze cane ego mm. nicyo nagomba nshikiriye ubwira ijoro mu minota itatu gusa tuzaba turangije kino kiganiro ubundi munyuranye ku murongo mwiriwe nida twakwiye twakwiye ari he mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ndabumva nida twakwiye twakwiye ari he mwiriwe neza nagomba kikirutse ninde atwakuye ariko jenifashe n'imana joseline w'inyanzarake joseline nyanzarake n'amahoro mu mahoro njye ntabwo bashyikirizwa k'icyo kibazo cy'uwo mwana yadutse mhm. none uwo mwana yadutse gusa ubu ari hehe kandi muri leta bavuga ngo ntaba haba none abagabo bose imanza gutya amakuru ava igihanga avuga yuko akiri mu rusengero asengerwa kugira ngo barabe ko yomera neza none gusa uwo mwana ari hehe narikubwiye nti amakuru ava igihanga avuga ko ah, uwo mwana yari karasengerwa eee eh. mm. murakoze murakoze kandi mujyane ntarushye nabarutse ntarushye urakoze cyane joseline nugira ijoro ryiza inyanza yego na mhm. mu minota ibiri tuzaba turangije kino kiganiro ubundi munywanyi mwiriwe mwiriwe neza alo ninde twakuye twakuye ni dariyose mu giheta dariyose mu giheta n'amahoro ni amahoro ndagize mwiriwe mwiriwe neza amakuru wumvise ku isanganira agaheza akagushika ku nyota n'aya amakuru yanditse ku nyota nayo yerekeranye n'abatoza kori mhm. ikintu njye nagira nsabe mm. nagira nsabe leta mu gihe yoba iriko irarungika abajya gutoza ikori mm. yogwiza inyigisho kuko muri bajya batoza ikori haba harimo n'abasuma mm. kuko ugiye gutoza ikori risumba iyo uwagutumye yakubwiye kuzotoza uba uriko urarenga amategeko hano ikindi kigira kabiri nagira ndakiroreshe kuri uwo mukecuru yazuye ngo umuntu ngo amaze imyaka itanu apfuye barabe n'ukuri bace urubanza rubereye hama barabe uri mu ikosa ahanwe ubutacyo yagira nawe atahe murakoze cyane dari yego eh, mugire ijoro ryiza ku isanganiro ubwira ijoro turashobora kwakira umunywanyi umwe wa nyuma muri kino kiganiro gira ushikirije mwiriwe neza mwiriwe neza nida twakuye twakwere inde vitari muri mutimbuzi duga kwijambo ego kuko cyane cyane leta yo gukurikirana abatuza kuburyo hariho abajya bagenda barose kuko siporo bakagenda bariye ababikira mm. hejuru mbega babaye abandi barako hejuru mbega kibatizwa leta y'abato mm. ukamenya ni ikibere bitatu ibintu bitabihebe usanga muri sipine yacu urabona bamwe bamwe muri barabihe abahora babikora barabihebye haje abantu benshi yego kabisa ibintu ya mukuru harimo amafaranga nayo iba yatse kuko n'ay'igihugu twebwe tuyatanga dushaka ko igihugu cyacu gitera imbere kuko imiryango yabo ija kuboboka urakoze cyane nabyo ni nabyo basabwa n'ubushyikiranganzi intwaro’ y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yego umugenzi hanyuma natwe twakwitandukanya twabashimira cyane ukuntu twitwararika kugira ngo dukomeze twumvirize radiyo itandukanye tunayikuza tuyikuza n'abandi urakoze cyane vitari ngahe mutimbuzi uko mudukunda niko natwe tubakunda kuko mutahari ntitwohawe sawa sawa mu gihe cyiza hanyuma rero agateka k'abagabo nk'uko ubutaha barahohoterwa n'amashyirahamwe yose atavuga ngo abagabo abakenyezi abagabo abakenyezi ibyo byarabaye nabi ubu ntabwo bakivuga ntihari urabona ko nta mugabo yumvira ibombe ngo ajye kuyitwara yitware hejuru afite ngo witwarire umugore ujya wowe utanga no kuvugwa wuvugwa kandi ariwe wakubise byose barajyana ngira ikibazo kiracari ngaho urakoze cyane vita sawa sawa mugenzi ugira giza nawe ni na hano duce turangiriza kino kiganiro gira cuno munsi reka nshimire mwese mwaduteza abiri bakoze batwakuye mu mihinga itandukanye ya kino gihugu Eric Uwimana yo muhinga bw'ivyuma Eli ni Ben bigiranije nari kuri micro nje nabategura kino kiganiro mukanye sase Jerome Hakizimana abashikiriza makuru mu rurimi rw'ikirundi jewe tuzosubira mu ndwi z'amurako gicucikirije ngirico shikirije ivyo navyo nibiki